страшно було їх брати. Та ще в палаті хворі ні про що не здогадувались. Їм сказали, що її перевели в іншу палату, і пальто її віддали, і боти. І ось я з усім цим спершу хотіла подзвонити по телефону і не одважилася. Півтори години ходила біля будинку, От двері. Ірша вивільнив руки, подивився на неї з якоюсь хворобливою цікавістю, здогадався одразу. Вмить, хоч пальто залишили на бильці сходів, зрозумів по очах. Хворобливої цікавості в віршиних очах ще побільшало. Він аж нахилився до неї, запитав, а зараз, коли приходиш? Не здогадується? Ні. Він наче сліпий, радіє, а як кожна, що вразу. Іноді мені хочеться, щоб здогадався. В ту неділю я сама завела розмову. Кажу, а може, я десь гуляла, а він регоче. Ірша здригнувся. Йому аж губи повело котиками вгору хотів щось сказати. Але коло них пройшов капітан чи його підручний у білому кітелі і білому кашкеті, ковзнув багатозначним поглядом по Ірининій статурі, процокотів черевиками по сходах нагору. Ти справді з привітом. Ірину аж тіпнуло. Вона дивилася на нього широко відкритими очима. Справа була не в образливому жаргонному слові, а в тому, як його вимовив Сергій, викругливши губи з висвистом. Тищенко так не казав ніколи. Він ображав, він міг кинути страшні слова, але казав їх не навсправжки, це клекотів у ньому гнів. За тими словами не було презирства, вони легко стиралися. А тут щось ніби вкарбувалось у серце. Мабуть, він зрозумів це, бо засміявся. А тоді нахмурив високе чисте чоло і перевів розмову на інше. Ось затвердять мій новий проєкт. Я сама розумію а в думці не затвердять, а може, й затвердять, яке це має значення, і інші слова піднялися з грудей, і вона не знала, де вони взялися. Ти так, неначе взяв зобов'язання зі мною дружитися, але ж ти вільний, був і є. І якщо я розповім Василеві, то тільки про себе, зрозумів? Він все одно випитає. Він не буде випитувати. Але ж тоді ми не зможемо зустрічатись. А я без тебе, ти моя надія. Я зробив свій новий проект тільки через те, що думав про тебе. Повір, це важливіше за все, за все, бо воно для нас. Її очі засвітилися радістю, а сама знала, що все одно сьогодні в усьому признається Василеві. Їй знову перехопило подих, як і тоді, коли вперше про це подумала. Повз них прийшов річковик у білому кітелі і так само нахабно обмацав очима Іринину статуру. Під'їжджаємо, сказав він. Зайдіть у салон. Розділ десятий. Він розіслав газету на однотумбовому письмовому столі, порізав ковбасу, хліб, одкубрив чвертку. Все робив повільно, неквапливо, як завжди. Вилив у склянку половину горілки, вже підняв склянку та раптом пригадав, що в холодильнику на кухні у нього є молода цибуля. Таку розкіш упустити просто гріх підвівся.